cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stēla un Anžela. Kā šodien lasīsim jau tiesnešu grāmatas septītā nodaļa. It kā nekur tālu, ļoti tālu nesam tikuši, bet soli pa solim tomēr uh, ejam šajā Izraēļa tautas ceļā uz priekšu. Un visu laiku redzam, ka viņiem notiek viss tāpat kā mūsdienās, dažādā, dažādās tautās, ciltīs, cilvēku kopās un pat ar mums pašiem, jo kā iet labi, viss ir labi, Dievs nav nepieciešams, es pats visu varu, bet kad tā pašvarēšana izrādās atnesākāvi un izrādās, ka ir ļoti ierobežota, tad ir tas sauciens kungs palīdzi. Bet no nu, izradzētās tautas pieredzes varam secināties, nu, ka nevajag, ja nu reiz arī esi uh, cietis šo sakāvi, kad eh, šajā gadījumā ar lieku kautrību nevajadzētu sirgt un tomēr saukt uz kungu. Un iepriekšējās reizēs redzējām, ka kungs izredz tādu vīru, kas pats par sevi nu, galīgi nav augstās domās. Tāpat kā Mozes tur savā laikā teica, ka viņš nemākot runāt, nu Gideons te arī, kad ir no mazākās cilts, un vai tad Dievs tomēr nav novērsies un redzēsim, kad pat tagad, ka viņš jau pulcē karaspēku, kad viņš jau dosies tūlīt, tūlīt cīņās, ka viņu joprojām tās šaubas un tāda kā mm, pārliecības trūkums, kā atturība, vai tiešām Dievs būs ar mani, nepamet un Dievs viņam dos tur vēl vienu zīmi. Un lasot septīto nodaļu, kas vēstīja par Gideona cīņu un uzvaru, uh, Redzēsim, ka tur atkal viss notiek, nu, var teikt, galīgi un pavisam otrādi. Jo normālā kara darbībā ir izdomāta stratēģija, savākt pēc, eh, pēc iespējas vairāk vīru, pēc iespējas vairāk bruņojuma un pēc iespējas modernāks. Bet te nekā kungs liek Gideonam cīnīties ar ļoti, ļoti mazu vīru skaitu, un, eh, ja varētu tā teikt, nu vairāk kā dīvainiem ieročiem, ja to vispār, ja šīs uzpariktas vispār tā varētu nosaukt, kādas eh, kungs liek Gideonam un viņas eh, karavīriem ņemt rokās. Un jau Vēstījums septītā nodaļā tieši tā arī iesākās. Un tad Jerubāls, tas ir Gideons, jo atcerēsimies, ka Gideons saņēma jaunu vārdu, lai Bāls cīnās. Ka tur tas jautājums iepriekšējā nodaļā tika izlēmts tā, ka ne jau tur cilvēkiem to nu, Gideonu nogalināt vai kā, lai Bāls pats par sevi cīnās. Un izrādās, ka viņš tāpat kā Elijas laikos par sevi necīnījās šeit mēs lasām. Tad Jerubāls, tas ir Gideons, līdz ar viņu visa karotāja saime, kas bija pie viņa, cēlās agri no rīta un apmetās pie Haroda avota, tā ka Midiāna nometne bija no viņa uz ziemeļiem ielejā aiz Māras pakalna. Nu, var teikt, ka pretinieka nometne ir tā lejāk, no vienas puses tāda – tīri laba militāra pozīcija, viss ir pārskatāmi, bet no otras puses tā pozīcija ir arī nepatīkama. Jo tu kalna galā būdams, tur virs tās pretinieka nometnes redz, ka viņu ir briesmīgi daudz. Tad šeit arī mēs varētu atcerēties, ka šeit ir atkal avots. Ja? Jā, ka Harada, tikšanās jā. notika tur augšā pie Harada savoti. Un mēs varam atcerēties arī evaņģēliju uzreiz, ja? tikšanās e, Jēzus un Samarietis un kaut kādas uh, vārdas es izlasīšu jā, no 4. nodaļas. Jēzus uzzināja, ka farizēji bija dzer, dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis. Uh, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi viņš atstāja jūdeju un atkal devās uz Galilēju. Viņam vajadzēja iet caur Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā vārdā Zihara, tuvu pie tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam, tur bija Jēkaba aka – bija ap sesto stundu, kad Jēzus no ceļa nokuris apsēdās turpat pjākas. Tad nāca kāda samarieta smelt ūdeni, un Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Un tad Jēzus Kristus, viņš pastāstīja samarietē, kāda viņa bija dzīve, cik viņai bija vīru, un piedāvāja viņai dzert ūdeni, ko viņš dos – kas, kurš ne, nekad nebeigsies un kas ir dzīvības ūdens. Jā, un ka šeit arī pie avota mēs varam atcerēties, ka uh, Īzaks satika savu Rebeku. Jā, jā, tā kā avots un ūdens ļoti bieži ir klātesoši izšķirīgos tautas notikums. Tas ir it kā tāda uh, Dieva klātbūtnes zīme. Un tas mūris kalns, mēs atceramies, ka to tur eh, nesa savu upuri Abrahams, Jā, Abrahams vienīgo mīļoto Morija kalnu, Moris kalns vai Morija kalns, eh, dažāda tā izruna, bet arī šeit eh, Abrahams nesa Īzāku, veda īzāku, viņš tieši viņu nenesa, īzāks nesa malku. <laughs> bet <laughs> viņš bet nesa viņš savā sirdī. Bet viņš nesa savā sirdī un var teikt, nesa varbūt pat tādu lielu sāpi par Jā. šo lēmumu. Un šoreiz ir tā, ka Gideons ar saviem pulkiem stāv uz šī kalna un eh, uz ziemeļiem atrodas midiānieši, uh, Un ziemeļi svētajos rakstos vienmēr ir tā puse, no kurienes nāk pagāni, nāk iekarotāji. Un otrais pants jau visu pavērš tādā mūsu izpratnē nesaprotamā gultnē. Un tas kungs sacīja Gideonam, pie tevis ir pārāk daudz karotāju, lai es varētu nodot Midiānu viņa rokā, un lai Izraels nevarētu manā priekšā dižoties sacīdams. Es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu. Un tātad kungs arī uh, pasaka, kāpēc viņš saka, ka to karotāju ir pat daudz. Viņš norāda uz to, ka viņš pats būs tas, kas cīnīsies – un ka viņš lieliski pazīst pašu radīto cilvēku dabu, kāda tā kļūpa pēc grēkā krišanas, ka viņi ļoti labprāt, ja būs daudz karotāju, lieliska stratēģija, ka viņi pateiks, mēs uzvarējām, mums bija lieliski karavadoņi, mēs izcīnījām. Un šeit der arī izlasīt vārdu no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, no pirmās nodaļas – bet Dievs izredzē to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro, un kas pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdaldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā. Paldies! Un šie Pāvila vārdi ļoti labi paskaidro tev situāciju, kas tur tagad ir pie šī Moras, ja Morijas kalna. Un 7.12. tiesneša grāmatā mēs varam lasīt par to situāciju. Un midijānieši un amalekieši, kā arī visi austrumu vīri bija saplūduši ielajā, tik lielā skaitā kā siseņu bari un to kamieļu pulki – nebija izsaskaitāmi, tik daudz kā smiltis jūras malā. Un tagad kungs dod Gideonam šo rīkojumu palikt tādam pavisam mazam. Viņš uzvarā izredzēs ļoti mazu, var teikt, smieklīgi mazu, niecīgu karavīru pulku. Un varam tagad te paskatīties ar kādu Mm, lielumu, nu, kāds, cik tas Gideons bija savāds, kāds karaspēka lielums viņam bija. Un kungs saka tā, bet tāpēc liec tagad saukt, visai tautai dzirdot sacīdams. Kas baidās un kam ir bailes, tas lai griežas atpakaļ un steidzas prom no Gileāda kalna. Un tā no tautas griezās atpakaļ 22 tūkstoši, et palika 10 tūkstoši. No nu, tā varam secināt, ka Gideona karaspēks bija 32 tūkstoši vīru. Nu, un redzam, ka te ir tie bailīgie. Nu, bailīgais īpaši augstu nekur nav vērtēts. Un varam lasīt, nu, atlasa, bailīgos pat atlasa, kā piemēram atkārtotā likuma grāmatā 20. nodaļā. Un arī jaunā derībā ir viens izteikums par bailīgajiem. Nu, un mēģināsim atrast to atkārtotā likuma grāmatu 20. nodaļu. Nu, lūk, šeit viņa ir no nu, 2 līdz 8. Un Kad jūs esat tuvu kaujai, tad lai iziet priekšā priesteris un lai runā uz tautu šādus vārdus. Klausies, Izraēla, jūs šodien ejat karā pret saviem ienaidniekiem. Lai jūsu sirds nepaliek bailīga, nebīstieties un nebaidojieties, un neliecieties iztrūcināties viņu priekšā, jo tas kungs jūsu dievs ir tas, kas iet ar jums – lai par jums kārotu ar jūsu ienaidniekiem un jūs izglābtu. Tad, lai virsnieki saka tautai šādus vārdus. Ja ir jūsu starpā kāds vīrs, kas uzcēlis jaunu namu un nav to iesvētījis, tas, lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits viņa vietā to neizsvēta. Un ja ir kāds vīrs, kas ir dēstījis vīnu dārzu, bet nav vēl baudījis tā augļus, tas, lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits nebauda viņa augļus. Un ja ir kāds vīrs, kas sadarinājies ar sievu, bet to vēl nav apņēmis, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits viņa līgava neapņem. Pēc tam, lai virsnieki tālāk runā uz tautu un lai saka, ja ir kāds vīrs, kas bīstas un kuram ir bailīga sirds, tas lai iet un atgriežas savā namā – ka viņš savas brāļa sirdi neiebaidītu, kā sava paša sirdi. Un šeit arī varētu lasīt arī no atklāsmes grāmatas Jā, 21. nodaļas. Un viņš man sacīja, tas ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušiem dzert bez maksas no dzīva <clears throat> ūdens avota. Kas uzvar, tas mantos šo visu, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem un neticīgajiem, negantniekiem, slepkavām un netikļiem, burvijiem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošā uguns un sēra ezerā, kas otrā nāve. Un arī šeit vēl varētu izlasīt arī no atklāsmes 17. nodaļas. Viņiem ir viena doma un spēks, un savu varu tie piešķir zvēram. Tie karos pret jēru, un jērs viņus uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un kopā ar viņu ir aicinātie, izredzētie un uzticamie. Tad eņģelis man saka, tie ūdeņi, ko tu redzēji, kur sēž mauka, tie ir ļaudis un ļaužu pūļi, tautas un valodas, un tie desmit ragi, ko tu redzēji, un zvērs, tie ir ienīdījis malku, izpostījis un atstās to kailu. Viņas miesas apēdīs un viņu sadedzinās ugunī, jo Dievs lika tiem sirdīs darīt viņam nodomu un darboties saskanīgi, nododot savu valstību zvēram, līdz kam ir piepildīsies dieva vārdie. Un sieviete, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kas valda par zemes ķēniņiem. Paldies! Kā šajā atklāsmes grāmatvārdā arī redzams šis zemes pilsētas pretnostatījums debesu pilsētā, pa debesu pilsētu runa ir jau tālāk – bet arī tiesnešu grāmatas notikumos ir šis pretstats starp elku pielūdzēju milzīgi lielu skaitu un to, kur ir uzticējušies dievam, ļoti mazo skaitu. Un atklāsmes grāmatas fragmentā par tur, kur minēti bailīgie, ir eh, interesanti tas, ka tajā mm, necienīgo sarakstā tie bailīgie ir paši pirmie. Un atkārtotā likuma grāmatā mēs redzējām, kāpēc tos bailīgos sūta mājās, jo tur iepriekš bija rinda iemeslu, kuri ir attaisnojums, tāds bez negatīvas noskaņas, kaut gan vēlāk Jēzus aicinot sev sekot jau arī aicina at atstāt gan tēvu un māti un visus šos tīrumus, un ja kāds to nedara, tad viņš nav kunga cienīgs bet vecajā derībā vēl tas tiek pieļauts. Un kāpēc tās bailes ir bīstamas? Bailes ir lipīgas, lai tas bailīgais neietekmētu blakus esošā karavīra sirdi, nenoskaņot to, kurš tomēr ir gatavs cīnīties. Tātad tikām galā ar šo vienu atlases kritēriju. Gideonam tiek prasīts, lai viņš sūta mājās tos, kas baidās. Nu, un te paliek atklāts tas jautājums, cik tālu cilvēks īsti ir atbildīgs par bailēm. Nu šeit var saprast, ka bailes ir tāpēc, ka cilvēki, karavīri nespēja uzticēties tam, ka Dievs cīnīsies ar viņiem un par viņiem, un ka viņa vadībā var uzvarēt pat ar vienu vīru kārtspēkā. Un vēl arī šeit varētu lasīt no vēstules korintiešiem otrās nodaļās. Odr, otras nodaļas nespēkā ar lielām bailēm un drebēšanu es ierados pie jums, saka Pāvils. Un mana runa un mana sludināšana nav pārliecinoša gudrībā, bet gara spēkā – gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu cilvēka gudrībā, bet dieva spēkā. Tātad uzticēties dieva spēkam, jā, un tad, ka dievs to visu vada, tāpēc jau Gideons arī tālāk, ja mēs lasam, pilda to, ko dievs saka, un uh, aiziet eh, pie mediānišiem viņu starpā un dzird sap, sapni. Tas ir nedaudz vēlāk, Jā. jo ir vērts paskatīties arī to uh, otro atlasi, jo uh, Dievs, tikpat kā kādreiz ir tās konkursu kārtas mums uz dažādiem <laughs> amatiem pasaulē, mēs visu to esam uh, redzējuši un dzirdējuši, viena atlase, otra atlase. Ar šo bailīgo atlasi kungam bija par maz. Un no 25. panta ir tāds pavisam tāds absurds. Nu, un latviešu tulkojumā skan viņš pat diezgan, nu, nebaidos teikt, dumji. Bet ir tur ļoti racionāls grauds. Kad Gideons noveda ļaudis lejā pie ūdens, tad tas kungs sacīja Gideonam, ikvienu, kas ar savu mēli laks ūdeni tā kā suns loka, Novieto par sevi un tāpat tik vienu, kas nometīsies ceļos, lai dzertu. Un to skaits, kuri bija lakuši no savas rokas mutē, bija 300 vīru. Bet visi citi ļaudis bija ūdeni dzēruši ceļos nometušies. Un tas kungs sacīja Gideonam, ar šiem 300 vīriem, kas lakuši, es jūs gribu izglābt. Es nodošu Midiānu tavā rokā. Tāpēc atlaid visu pārējo tautu, ik viens, lai iet uz savu dzīves vietu. Nu, tā tad no tiem 32 tūkstošiem beigās paliek 300 vīri, un varētu likties, nu, kas tad tā par tādu īpatnēju atlasi. Nu, lakt no saujas mums tas vārds lakšana asociējās ar suņiem un kaķiem, bet nu, te ir domā dzert ūdeni no plaukstas – Un varam saprast, ja kāds ņem to ūdeni un stāv uz dzer, viņš ātri izdzer, gatavs karot. Bet paiet laiks, kamēr cilvēks, teiksim, nometas zemē, tur pieliek lūpas pie trauka, pie upes vai kā, un tad viņš atkal ceļas kājās, un viņa reakcija nav pietiekoši ātra. Tātad kungs atlasīja loģiskāk domājošos, ātrākos un veiksmīgākos Eh, šai mazajā karaspēkā. Bet tā, tālāk ir ar ko viņi karoja. un vēl viena <laughs> doma bija interesanta, ka arī jā, eh, kaut vai šeit salīdzinājumā ir kā suns, jā, jā, tomēr jā. tā dzert var no rokas tikai cilvēks. Jā, jā tur tas... Bet uh, nomesties uh, uz ceļos jau un tur dzert tā ūdeni, tas uh, vairāk līdzīgs kādam dzīvniekam. Jā, Arī tā mēs varam, ka viņš tā kā uz četrām nometās, un tagad viņš vairāk līdzinās tam sunim nekā tas, kas stāv uz ceru. Jā, un tad eh, tā doma varētu būt dziļāka, garīga. Jā. jā, kad viņš ir tāds dzīvnieciskāks, ka viņš tajā kardarbībā var gan nobīties, nu, un kā sunim viņam būs astkājas starpība, vai arī pastrādāt lieku vardarbību, nu, ka viņš nav īsti karotājs. Jā, un tāpēc jau palika tikai 300 Tikai cilvēki. 300, jā, ļoti, ļoti maz. Bet tie bija tieši dieva izredzētie cilvēki. Un vēl tika sadalīta, kā mēs vēlāk redzam, vēl un tur bija grupās. īpaša Jā. stratēģija, Jā. kā karot, kā e, vislabākam e, stratēgam. Dievs bija vislabākais stratēģis šajā uh, karā, э, un viņš sadalīja 300 cilvēkus vēl pa 100 cilvēkiem. Jā. Un bija kreisā, labā puse un centrālā. Un tad uh, viņš teica saviem kar, karavīriem, lai viņi, viņi paņem vienu vienā rokā krūku, otrā rokā viņa ragu, <laughs> un uh, vēl krūkā ir uh, gaisma, jā. Eh, tie lāpas, jā. Un tad uh, viņi tā gāja Eh, mediāniešiem uzbrukumā. Bet tā bija nakts, tas bija eh, tumsa nakts, un eh, visi jau mediāniši gulēja. Nu, negaidi, ļoti negaidīti. Negaidīti, negaidītais uzbrukums, un uh, un vi, kas bija kā pūta ragi no visām pusēm, un tā kā, principā, karaspēkā vienmēr ir kāds viens, divi, trīs ragi, ja? bet šeit bet bija šeit 300. Bija ja. Tātad šeit bija 300 ragi, tas ekipējums ir vairāk kā dīvains, 300 ragi, Katram tāda māla krūzīte un vēl kārtīga lāpa. Un uh, visas uh, uh krūkas sāka <laughs> saplīst, saplē, uh, saplīsa tā, ka parādīja Gideons un viss tā skaņa. Un uh, bija liels uh, uztraukums tiem mediāniešiem, kuri bija ļoti daudz, kurus nevarēja saskaitīt ne kamieļus, neko tur, kā smiltis jūrā teikts, ja? Un viņi pārbijās, viņi nevarēja saprast, cik tad uh, ir to uh, Gideons reģiona karaspēkā cilvēku, ja? un viņi sāka uh, karot starp sevi. Viņi sāka citu, citu apjukumā Jā. karot, kas ir pat mūsu laikos jau, un te mēs dažu labu reizi, pat otrā pasaules kara laikā, tas ir bijis pat Ukrainas, Krievijas karā, mēs nereti ziņās varējām izlasīt, ka nu viņi, kā teikt, uzmeta paši savējiem tur bumbas. Un Anģela jau minēja, ka tur bija vēl tāds mm, Gideonam tāds spēcinājums. Jo, Jā, pirms var, uzbrukt. <laughs> Pirms uzbrukt, jo var saprast, nu, ka Dievs redzēja, ka nu, viņam vēl joprojām trūkstās pilnīgās pārliecības par uzvaru. Un Dievs uz viņu runā tā ļoti pat atklāti. Un tad naktī notika, midijā nometni ir zem viņiem, kad tas kungs ar viņu runāja un viņam sacīja celies, trauc lejup, jo es esmu viņus nodevis tavā rokā. Bet, ja tu bīsties viens pats noiet lejā nometnē, tad ej tu un tavs puisis pūra. Tad tu dzirdēsi, ko tie runā, un pēc tam tavas rokas kļūs stipras, un tu dosies lejā pret nometni. Tad viņš nogāja ar savu puisi puru līdz pirmajiem apbruņotiem sargiem nometnes malā. Un midiānieši un amalekieši kā arī visi austrumu vīri bija saplūduši ielajā tik lielā skaitā kā siseņu bari, un to kamieļu pulki nebija saskaitāmi. Tik daudz kā smiltis jūras malā. Kad Gideons tur nonāca, tad redz, viens vīrs stāstīja savam biedram sapni un sacīja. Raugi, es nesen redzēju sapni. Labi cepts miežu plācenis, ieripoja midiāniešu nometnē, atvēlās līdz teltī un to tā ķēra ka tā krita un apgāzās pavisam otrādi. Un tā telts sakrita. Tad viņa biedrs atbildēja. Tas nenozīmē neko citu, kā izrēlieša Gideona Josa dēla zobenu. Dievs ir nodevis midiāniešus un visu mūsu nometni viņa rokā. Kad Gideons dzirdēja sapņu stāstījumu un tā izskaidrojumu, Tad viņš pateikdamies krita uz sava vaiga pie zemes, atgriezās atpakaļ Izraēla nometnē un sacīja: Celieties, jo tas kungs Midiāna nometni ir nodevis jūsu rokā. Nu, tā laika kultūrās sapnis bija nozīmīgs vēstījums. Arī pagānu kultūrās tas bija kā vēstījums no dieviem. Uh, Un arī vienīgais dievs dažkārt dod šādus nozīmīgus vēstījumus, kas notiks ar kādu tautu vai kāds būs kardarbības rezultāts. Nereizi vien to lasām arī bībelē. Varam pat atcerēties vienu no pazīstamākajiem stāstiem par Jāzepu, kurš faraonam – deva labu padomu, skaidrojot faraona sapni, kā tās septiņas liesās govis aprija septiņas traknās. Tāpat atceramies, ka arī ķēniņš Nebukadnēcars redzēja sapņus, un pravietis Daniels to skaidroja, un Šeit Jāzeps redzēja. Jā, es tieši arī Jāzep, e, no nu, Ēģipte. Jāzeps redzēja. Kad e, uz Ēģipti devās Jā. ar Mariju kopā. Kad ņem Mariju pie sevis, Mateja evaņģēli jau nebīsties. Jā. Kungs viņam sapnī atklāja, kas ir noticis ar Mariju. Pāvils redzēja sapnī Je, Jēzu, kurš pateica, nebīsties, runā un neklusē. Tā kā mēs redzam, ka sapni nevar novērtēt par zemu, bet ir jābūt kādam, kas to saprot, skaidro un nevar sapnis kļūt par tādu, kā Nu, kā patreiz ir ļoti populārs dažādas sapņu grāmatas, un tad cilvēks kļūst atkarīgs no savas sapņu skaidrojumiem. Bet šeit abi tie midijānieši lieliski saprot, kas viņiem ir pavēstīts. Un varam loģiski domāt, ka gan jau viņi pastāstīja arī pārējiem, ko ir redzējuši, un tad nu karavīru vidū varētu būt, kad izplatījās pavisam vienkārši tā vēsts, ziniet ko, dārgie draugi, būs slikti, un tas jau pats par sevi viņu kaujas garu krietni pazemināja. Bet kā īsti – ir ar taurēm, kā viņi visu to darīja un kur vēl ir svētajos rakstos tauras, un ka tam ir arī savs pat nu, zinātnē nostiprināts pamatojums, kāpēc eh, tas ir tik efektīvi un iedarbīgi, bet to mēs jau runāsim nākamajā reizē. Bet šodien paldies par uzmanību studijā Vistela un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.